Na wakiwapo kati yenu mia watawashinda elfu moja katika waliokufuru. وسبب واو ني وقت wasiofahamu الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين Sasa Mwenyezi Mungu amekupunguzieni na anajua kuwa upo udhaifu wenu. Kwa hivyo wakiwa wapo watu mia moja kati yenu wenye kusubiri watawashinda mia mbili na wakiwapo elfu moja watawashinda elfu mbili kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Haimfalii nabii yoyote kuwa na mateka mpaka awe ameshinda barabara katika nchi mnataka vitu vya dunia na Mwenyezi Mungu anataka akhera na Mwenyezi Mungu ni mtukufu mwenye nguvu mwenye hikma laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun adhim lao isingelikuwa hukumu iliyokwisha tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ingelikupateni adhabu kubwa kwa vile mlivyochukua فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم Basi kuleni katika mlivyoteka ni halali na vizuri na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. الله أكبر الله أكبر لا nabii, wahimize waumini wende vitani kwa ajili ya kulinyanyua neno la Mwenyezi Mungu na wapendezeshe kwa yatayofuatia katika khairi ya dunia na akhera watayoipata ili nafsi zao ziingie nguvu. Nayo ikiwa wapo kati yenu watu ishirini walioshikamana na imani na subira na utiifu, basi watawashinda makafiri mia mbili. Hayo ni kwa sababu wao ni watu wasiofahamu ukweli wa mambo kwani hawana imani wala subira wala tamaa ya kupata thawabu. Ilivyokuwa ni wajibu wenu enyi waumini kusubiri mnapokutana na maadui zenu katika hali ya kuwa mna nguvu ijapokuwa amekuzidini mara kumi. Sasa Mwenyezi Mungu amekuruhusuni katika hali isiyokuwa ya nguvu kuwa mvumilie ikiwa adui kakuzidini mara mbili basi. Hayo ni kwa kujua kwake kuwa hamna nguvu nyingi kwa hivyo mmefanyiwa wepesi na mmesahilishiwa baada ya kuwa heba ya Uislamu imeingia katika nafsi za makafiri. Kwa hivyo mkiwa nyinyi ni wapiganaji mia wenye kusubiri mnaweza kuwashinda makafiri mia mbili na mkiwa elfu moja mtawashinda elfu mbili kwa Mwenyezi Mungu kupenda na kusaidia. Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri kwa nusura yake na kuunga mkono kwake. Haimfalii nabii yoyote kukamata mateka au kuchukua fidia au kutoa bure msamaha mpaka ashinde na maadui waone wameshindwa na wawe wamepata pigo kubwa hata kuwa hawawezi tena kupigana katika nchi. Lakini nyinyi jamaa wa Kiislamu mmefanya haraka katika vita vya Badri kukamata mateka kabla hamjetamakani mkawa imara katika nchi. natafuta manufaa ya dunia na Mwenyezi Mungu anataka akhera kwa kutukuzwa neno la haki na lisikushughulisheni la dunia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda. Hukupangieni mambo yenu kwa mujibu wa faida yenu. Ingelikuwa hapana hukumu iliyokwishatangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kumsamehe mwenye kujitahidi kuwa amekosa, basi ingelikupateni adhabu kubwa kwa papara mliyoifanya. Basi sasa tumieni mlichokipata katika fidia kwa kuwa ni halali kwenu, wala si uchumi muovu. Na mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kusamehe na kumrehemu amtakaye katika waja wake pindi akirejea.